Awit, Kabanata, Isandaan at Tatlumputsyam. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim yawe ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa aki, nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama kung ako ay makalipad. Umiwas na pasilangan o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit Padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o oh Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam Tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sintami ng buhangin, sasa iyo pa rin ako. Kung umaga na, magising. Ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama at ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo at kanilang dinudusta, pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sinumang muhi sa iyo, ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo'y di ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam sa ganoong mga tao ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.